Денес имам намера да го искористам поводот. Значи, денешниот датум, 8 март, не за да зборувам за него како празник, не за да зборувам нешто специјално за жените, бидејќи Господ ја создал жената да биде крунисана со чест, така да речам, колку дена во годината? Секој ден во годината. Господ сака секој ден и мажите и жените да живеат во чест, да бидат честни. Ако живееме во срам, без оги што безсрамниот свет може да ни ракоплеска за тоа, тогаш еден ден во годината да ни се доделува некаква чест, нема никаква вредност, нема никакво значење. Значи, ако некој поставува прашање, дали го славиме 8 март во црквата, одговорот е не, затоа што Господ на жената секој ден и доделува чест. А сатаната и доделува чест на жената еднаш во годината, односно само еден ден во годината. Колкава е разликата? Разликата е огромна, 364 дена разлика. Би сакал да, да позборувам за некои актуелни појави, кои што се случуваат и во Адвентистичката црква, за жал, под влијание и на феминизмот, и на било каков друг изам, кој што има редовно масонско потекло, и кој што сака да поремети, тие веќе се пореметени за жал, некои принципи и вредности кои што Господ ги воспоставил, и кои што ако се почитуваат било во првиот или 21 век, независно од време, или во било кој век пред Христа, ако господовите принципи се почитуваат, тие служат за чест и на мажите и на жените. А тогаш кога се кршеле и се кршат тие принципи, значи господовите принципи, без оглед дали се кршат во првиот или 21 век, значи повторно независно од време, независно од епоха или било каква цивилизација, култура, тоа што тие служат не за чест, туку за срам, било на мажите, било на жените, значи на оние што ги кршат тие начала. Дека е тоа така, знаеме од секојдневниот живот. Например, за еден маж да биде папучар и да има таква етикета во друштвото во кое што се наоѓа, не е чест. Или да седи дома, жената негова да брка бизнис, да набавува роба нека од нека стока, например, за семейниот бизнис, или жената да му работи во странство на печалба, а он седи дома. Тоа не е чест. Познаваме случаи каде што се случиле прво прелюба, и потоа развод на такви бракови. Исто така, за некоја жена не е чест да демонстрира некој, да не речам феминизам, но некоја поголема горделивост во незиното однесување, бидеќи тоа е или резултат на некоја мината ситуација каде што ја загубила честа, па сега дува и на ладно, или сегашниот феминизам и горделивост е повод за некоја идна ситуација каде што ќе биде понижена, како што тоа се случило во ситуацији на некои прелjuби и потоа разводи на брак. не знаеме дека Адвентичката црква не е исклучок по однос на овие појави, пред се, кога станува збор за разводите, во однос на било која друга деноминација и во однос, значи, во споредба со статистиката во светот. Зошто е тоа така? Денес да знаеме дека Католичката црква не е исклучок и по однос на еден друг популарен тренд, кој што не постои ниту во католицизмот се уште, не станува збор за такво нешто ни во православието, а само во отпаднатиот протестантизам, именно ракоположувањето на жените за старешени и проповедници. Знаеме дека овој тренд, кој што веќе е во последниве 20 години актуелен во Адвентичката црква, и покрај две одлуки на Генералната конференција во 90-те години, на две годишни заседанија, денеска постојат поголем број на локални конференции или области и цели унии во разни дивизии кои што ги имаат погазено овие одлуки. Едноставно, затоа што по секоја цена сакаат да го следат отпаднатиот протестантизам. Современо еден проповедник на поранешниот председател на Генерална конференција Нил Вилсон, таткото на сегашниот председател на Генерална конференција, му имаше кажено, ако денес ракоположувате жени, за 30 години ке ракоположувате хомосексуалци. Може би се уште не дојдовме до, до таа ситуација, но јас би го скратил тој рок на, од 30 на некаде 20 години, Значи, разликата по која значи, адвентистите заостануваат од отпаднатиот протестантизам во прифакањето на некои модерни трендови што немаат врска со Божјата реч, ниту со еднаквоста на мажите и жените, немаат врска, е некаде 20 години, според мене. Значи, 30 години е премногу. Дали ке доживееме Содом и Гомор да станат реалност во редовите на проповедниците на Адентичката црква за некаде, може би, не 20 години, може би помалку од тоа. Знаете, покај разни ветришта на науки кои што дуваат денес во адвентизмот, постои една теорија дека крајот на светот ќе биде на годишнината од Христовото, Христовата мисија на земјата, неговото распетие, значи на почетокот на 30-тите години. Се разбира, ние не сакаме да веруваме во такво нешто, баш затоа што веруваме дека Господ може да дојде и порано од тогаш. И ако прифакаме таква теорија, би се улулкале во некоја лажна сигурност од типот има се уште време. Мегутоа, дали Господ ќе дозволи да стануваат хомосексуалци проповедници во Адвентичката црква непосредно пред неговото доагање, и така целосно да се исполни неговото пророќство дека во последното време Божиот народ ќе живее како во деновите на Лот, Не затоа што светот е таков, светот од секојаш бил таков, туку затоа што такви се припадниците на Божиот народ, односно големото мнозинство помеѓу нив. Би сакале Господ да дојде порано, за да тоа не се случи. Од чисто временски причини. Меѓутоа, ако Господ го одолжи своето доагање, тогаш тоа неминовно ќе се случи. Според сегашните трендови, да се следи отпаднатиот протестантизам во сето она што тој го воведува и го практикува, тоа за жал неминовно ќе се случи, ако, повторувам, Господ не дојде порано. А би сакале да дојде порано. Би сакале да не ги доживееме 30 те години од овој век? Дали ќе ги доживееме 20 те години од овој век? Дали ќе доживееме идната година? Според најавите за банкрот и економски колапс, кои што наводно треба да се случат оваа година. Дали ќе го доживееме утрешниот ден? Ништо од тоа не ни е загарантирано. Светот измислил или не измислил, едноставно сам по себе развил некои институции и некои форми на обштествениот живот, кои што Господ не ги воспоставил, затоа што сите тие имаат потекло во историјата на гревот. Че, значи, да немало грев, луѓето да останале верни на Божиот закон, немаше да има ни капитализам, ни социализам, ни робовладелско обштество, ни фабрики, бизниси, компании, ни политички партии, гласања и така натаму. Сето тоа институции кои што луѓето ги формирале со текот на времето со текот на историскиот развој и во кој што жените прво немале право, еднакво право да учествуваат, па потоа се избориле да, да имаат еднакво право и на своја професија, работа, плата и гласање на избори. Значи се станува збор за институции кои што немаат врска со Господ, немаат врска со неговата црква, институции кои што се производ на гревот, историјата на гревот, институции каде што владееле и владеат човечки закони и правила, и во тие, значи во човечките институции, во човечките закони и според човечките правила, постојат нееднаквости, постоја не само помеѓу половите, туку и воопшто секакви можни нееднаквости, пример господари, робови и така натаму. Постојат неправди, постоја еден куп нешта, кој што пак непријателот упорно сака да и ги припише на Господовата црква. Дека и таа Божем робува на некои вакви неправди или спроведува неправда. Па заради тоа се јавува потребата од некаква правда, односно да се ракоположуваат жените за проповедници, значи праведност. Ако не се ракоположуваат, значи неправда, значи тие се обесправени според таа логика. По истата логика, тенеска светот зборува за правата на хомосексуалците. Значи, ако ја прифатиме таа логика, дека во Божијата црква, во господовите начала, во господовиот закон, во неговите принципи постоела неправда, која што треба да се исправи, затоа што сега живееме во некое понапредно време, значи таа масонска филозофија, дека сега живееме во напредно време, а поранешните времења биле лоши времења, сега живееме во некои убави времења. Тоа го проповеда и комунистите, и денес Европската Унија. Значи, Секој си го фали своето време, како е убаво време, како време на напредок, прогрес, а минатото било лошото време. Ако прифатиме дека во Господовата црква, во неговите принципи и начала постои неправда, која што треба да се исправи, без оглед кој е прашањето, дали се работи за ракоположување на жени или било некое друго прашање, тогаш многу лесно ќе прифатиме за некаде 20 години дека е неправедно да исклучуваме хомосексуалци од црквата и дека е праведно и таквите да ги примаме во црква, да го толерираме нивниот грев. Се разбира, тоа може да се прошири потоа и на прелюбодејци, и на блудници, и таквите да ги ракоположуваме за служба. Много едностранна логика од каде потекнува, значи, коренот на ваквото размислување, потекнува, значи, од таму, кога во на Божиот закон, на господовите начала, им се припишува некаква неправда. Па да појдеме со ред. Денеска знаме дека многу унији конференции, односно локални области, ги имаат погазено одлуките на самата генерална конференција за неракоположување на жени во проповедничката служба и го имаат тоа направено. Минатото лето што бевме сведоци дека и на младенскиот собор во Нови Сад се случи крштевање на некоја личност извршено од страна на жена од Естонија, колко што се секјам беше, која што таму во, во тамошна, значи се работи за истата дивизија, значи тука за трансевропската дивизија, каде што таа била ракоположена како проповедник или може би старешина, не секјам што беше, може не старешина, тоа е, не постои голема разлика тука, кога станува збор за ракоположувањето. Значи, Овој тренд не е некаде далеку, иако денеска ниту еден дел од светот не е далеку. Јас и брат Миле тоа многу добро го знаеме. Мегутоа, денес и во нашите простори се соочуваме со овој проблем. Која е реакцијата на водечките луѓе на Датичката црква кога се појавуваат вакви трендови? Што се спротивни не на една, туку на две одлуки, на две годишни заседанија на генерална конференција. 1990-та, 1995-та година, тоа да не се прави. Така што гледаме дека водечките, водечките луѓе во црквата тоа го толерираат. Чи, значи, внимавајте, ако за некоја ситница се прекршува некоја правило на генерална конференција, вие ќе бидете исклучени автоматски. Односно, денеска ќе ви исклучат од црква и ако не постои таков престап, ќе ви измислат нешто. А камо ли ако постои, е, е кец на десетка, ако постои, ако, ако навистина во некоја работа не сте во согласност со правилата на Генерал конференција, тогаш ќе бидете исклучени по кратка постапка. Но овде се голта камилата, пазите, че тоа е цедење комарец. Овде се голта камилата. Драстично се прекршува правило изгласано на две, не на едно, на две заседања на Генерал конференција и водачите и на Југоисточно Европската Унија и на еден куп Унији и конференции по светот, тоа го толерираат. И самата Генерал конференција тоа го толерира. Зошто не превзема мерки против нив? Зошто се прави тоа? Таков е трендот, таква е политичката ситуација, такво е времето во кое што живееме, тоа се изговорите кои што непријателот ги воведува и сака да ги воведе кај Божиот народ. Дебек, оно што било праведно, исправно во минатото, сега може да не е така, затоа што се променило времето. На вистина, ние во Библијата наоѓаме примери на правила и закони и начала кои што имале ограничена важност во минатото. Например, еден куп правила и закони што ги читаме во Мојсеевиот закон, дали ние денес ги применуваме? Не ги применуваме не сметаме, како прво сметаме дека тоа не се морални начала, а што не се морални начала, значи немаат важност за секое време. Ги почитуваме и ги прифакаме моралните начала, односно етичките принципи, било да се запишени во Мојсеевите книги, или кај пророците, или во Новиот Завет. Се едно, ако некој господово начало е морален закон, Тоа важи за сите времења, за сите луѓе. Не постои разлика. Тоа важи и за евреите, и за незнабошците. Не постои разлика. Да се подсетиме на некои библиски примери. Дали во Библијата многите примери каде што жената можела да биде и водач на Божиот народ. Да или не? Политички водач. Да ја предводи војската на Божиот народ против непријателите. Да. Значи, точно одговор е да. Значи, во времето на Барак и Дебора, ако ги изговараме нивните имења по еврейски, жената можела да биде и политички водач на Божиот народ. Се разбира, тоа не им служи на чест на мажите. <laughs> мажите во тоа време, кои што го повеле народот во отпад, начело со свештенството, биле кукавици, па една жена била храбра и Господ ја повикал таа да ја предводи господовата војска против непријателот. Навистина голема чест. Дали жената можела да биде пророк во Стариот Израел, кај Божиот народ? Да, ова беше полесно прашање. Се разбира. Познаваме ли некои пророчици кај Божиот народ. Се разбира, нема да Не се важи за тоа ме одговора ако кажете Елена Вајт. Познавате ли библиски примери? Кого рековте? Ана. Ана, добро. Друга? Добро. Друга? На Филип Керките убав, убав пример, четири, да. четири керки сите до една. Значи, турците би рекле, Филип бил резил. <laughs> Гледате, Господ не го измислил ниту паганството, ниту исламот, <laughs> каде што постојат пореметени вредности во односите помеѓу мажите и жените. Впрочем, за тоа може малку подоцна да стане збор. Уште некој пример? Дали ги изтрпевте сите примери на жени, пророчици во Библијата? Како? Олда. Точно, во Стариот Завет имаме пророчица Олда. Значи, жената можела да биде во, кај Божиот народ, во Стариот Израел, во господовата теократија и воен и политички водач, можел да биде пророк, но што не можела да биде? Дали во Библијата во Стариот Завет наоѓаме пример на свештеница, или свештеничка во Израел. Се разберам, да, да не збораваме дека не секој маж во Израел можел да биде свештеник. <laughs> Исто така. Току кој? Само припадник на левитското племе, че зборуваме за законот, Стариот Завет, Значи, и не секој маж. Повеќето мажи исто така немале право да бидат свештеници во Стариот Израел. Зошто е тоа така? Забележте, денес може да ви се сервира следното. Од било кого, може да биде тоа и проповедник, може да биде теолог. Имено, тоа било така, затоа што такво било времето. Тоа биле стари конзервативни времиња. Истото може да се каже за апостолската црква. Стари конзервативни времиња. Денеска жените се еднакви, рамноправни, па според тоа е логично да бидат, да можете тие да бидат свещеници, проповедници, старешини и така натаму. Дали е тоа точно? Дали е точно дека господовите начала во неговата црква се нешто препишано од паганските народи, нешто што зависи од културата, од времето во кое што се живее, и кои што како такви се подложни на промена. Не. Во паганските обштества, што, значи, кај народите што живееле надвор од Израел, надвор од Божиот народ, жените можеле да бидат и политички, и воени, и верски водачи, и свештенички, и пророчици. Кај Божиот народ можеле да бидат сето ова, освен свештенички. Заклучок. Значи, кај паганите имало свештенички? Имало или немало? Имало. Значи, тезата дека ако во Божјата црква и во Божијат народ нема свештенички, дека е тоа заради некоја конзервативност, или за останатост не држи вода. Зошто? Бидеќи во истите времења, во стариот век, кај паганските народи имало. Значи, не се работи за нови времења, каде што треба да бидеме во чекор со времето и да прифатиме нови вредности, нови правила, трендови и така натаму. Штом кај паганите во стариот век имало свештенички, а кај Израел не, значи причината е нешто што нема врска со време, со култура, со епоха, цивилизација и така нато. Со обштествени трендови, нема врска со тоа. Причината е некоја суштинска. Причината каква год да била тогаш, е иста и денес. Ако тогаш не требало да има, не треба да има ни денес. Јас нема да зборувам за самата причина. Тоа би ни одзело многу време. Може би некојаш друг пат. Во некоја друга проповед. Но сакав да зборувам за нападот што врз господовите начала се врши од името на модерните трендови. Па сега да поставиме некои конкретни прашања. Што значи тезата и заповета на апостол Павле која што едноставно гласи жените ваши да молчат во црквите. Го знаете тој стих, нели? Ајде да го прочитаме уште еднаш. 1 Коринтијаните 14 глава, 34 и 35 стих. Додека го бараме стихот, да одговориме на едно друго прашање. Оние жени кои што биле свештенички кај паганските народи, дали знаете со што се занимавале? Значи со сатанизам. Друго со што се занимавале? Значи, што биле пагани, се занимавале со, со сатанизам секако. Сатанизам, идолопоклонство, магии, окултизам. Но по што друго биле познати? <laughs> Што, со што сатаната најмногу ја понижува жената и со што и паганските, и најлибералните пагански, и најконзервативните, да речеме, исламски обштества, најмногу ја понижуваат жената. Со неморал, точно, со блуд. Паганството, денешното паганство кое што владее со западната цивилизација, Најмногу ја понижува жената со тоа што ја третира како сексуална робинка. И исто како во харемот на султанот. Значи, не е битно дали живеете во некое конзервативно исламистичко обштество или во некое современо најлиберално паганско обштество, како слично на паганските обштества во времето на апостолите, жената е понижена од страна на паганството. Дали некаде гледате реклами, денеска голотијата секаде присутна во јавноста. Дали некаде гледате реклами, каде што некои разголени мажи рекламираат некои производ? <laughs> Зошто секојаш имате разголени жени како рекламираат некои производи? А вопшто не е битно што се рекламира. Денеска постојат, постојат реклами каде што се рекламираат кондори, и тоа машки кондори, но гола жена ги рекламира во, во некои билборди и плакати и постери. Значи, денешто да паганство ги понижува сите луѓе комплетно, бидеќи ги претвора во, во животни, во идиоти. Значи, треба да бидете идиот за да купите некоја кондура, само затоа што се рекламира преку голотија. Божем, ако, ако не постои тој елемент во рекламата, не би ја купиле кондурата. Па зашто не би ја купиле? Ако не чини таа кондура за да биде кондура, ако не е квалитетна како кондура, треба да бидете идиот во што ве претвора денешното паганство, наречено секуларизам, за да ја купите кондурата, значи неквалитетен производ, затоа што се рекламира со голотија. Да не зборуваме за еден куп примери само би трошеле повеќе време. Далеко дадовме текстот. Прва Коринтијаните 14 глава, 34 и 35 стих. 14 глава, 34 и 35 стих. Дали го најдовме текстот? Апостол Павле вели, предходно вели во 33-тиот, зашто Бог не е Бог на безредие, туку на мирот. Сега ова што следи има врска со безредието, наспроти мирот. Или со редот, наспроти безредието. Како што е по цркви меѓу светиите. И сега 3-4 стих во овој контекст вели, жените ваши по црквите да молчат ним не име дозволено да зборуваат, туку да се починуваат, како што вели и законот, се повикува на законот. На, се повикува на Мојсеевите уредби. Ако пак сакаат да научат нешто, нека ги прашаат мажите свој дома, зашто срамно е жена в црква да зборува. Е сега, јас нема да одземам исто така време да објаснувам што сакал да каже апостол Павле со овие зборови. Тоа нека остане и за ваше размислување. Току сакам само да го нагласам овој аспект. Луѓето се спремни денес да кажат, кога ќе прочитаат нешто вакво во Библијата, да кажат, а, тоа, тоа било заради тогашното време, заради тогашните обштествени норми. Со други зборови, таква била тогашната култура, или тоа се однесува само за Коринт, такви биле условите и приликите во Коринт и така натаму. Со други зборови, постои спремност да се впуштиме непромислено и избрзано во некои толкување само затоа што тоа така го диктираат нашите денешни современи модерни трендови и културни норми. Без да одвоиме време да се задлабочиме, да проучиме, да истражиме, што сака да каже овој или било кој друг текст. Конкретно апостол Павле се повикува на законот. Дали ми знаете конкретно на што мисли? На кој стих од Мојсеевите книги мисли, кога се повикува на законот во текстот што го прочитав? Мисли на господовата повелба што ја дадена на Ева после падот во греф. А твојата волја, вели таму, ќе биде под волјата на мажот ти, бити да, битие, трета глава, 16 стих. Може да си го прочитате приватно, бидеќи тоа не е сега темата. Значи, не расправам за тоа што значат овие или некои други стихови, што можеме да ги читаме во Библијата и како треба да се толкуваат, току сакам да предупредам да не прифакеме избрзано некои толкување само затоа што така ни одговара денес, затоа што така е политички коректно, затоа што такви се нашите денешни обштествени норми, без да одвоиме време, објективно и непристрасно да седнеме и да проучиме што значат овие зборови и како треба исправно да се толкуваат. Едно е сигурно – Постојат многу теории кој за овој стих. Најприсутната теорија, може би најдоминантната, е тоа дека во еврејските синагоги и во ден денес се уште некад до некаде во православните цркви, жените се одвоени од мажите. Например, една редица седат само жени, десна страна само мажи, или во православните храмови стојат од десна страна само мажи. Значи, тие биле одвоени, И постои теоријата дека кога на жените нешто не им било јасно, а внимавајте, оваа теорија сега на некој начин ги понижува жените интелектуално. Чи значи, обид да се толкуваат Павловите зборови како културолошка а, појава. На жените кога нешто не им било јасно, па за да ги прашаат своите мажи, а бидеќи не седеле заедно, требало малку да подвикнат. И се создавало неред во црквата. Интересна теорија за толкување на Павловите зборови, меѓутоа мотивирана од културолошки причини. Значи, теорија која што сака да каже дека тоа е нешто што важело само за Коринт, тоа е нешто што важело само за тоа време, тоа е нешто што не важи денес. Сепак ги понижува жените. Бидејќи жените се тие кои што не име јасно, кои што се по <laughs> интелектуално наводно се по-слаби да разберат нешто, па мора среде црква да прашуваат. Еј, што значи ова што беше кажано од катедра, што значи она, што значи ова и така натаму. Гледате дека и самата културолошка теорија, која што се нуди како обид за толкување на Павловите зборови, самата таа ги понижува жените. Ове подсетува на изјавата на пранешниот светски првак во шах Михаил Талј, инако евреин. Тој се пошегувал малку на сметка на жените во една прилика кога рекол Знаете ли зошто жените не може да бидат подобри од мажите во шах, значи, дури и во такви дисциплини во кои што не се бара физичка сила и умешност? Затоа што ниједна жена не може да издржи пет или шест часа, но стоп да молчи. дали се жените посебно склони на зборливост. <laughs> Се разбриме и мажи зборли. <laughs> Значи, како што гледате, било која културолошка теорија, која што избрзано се нуди да ги толкува Павловите и воопшто библиските начала, избрзано, мотивирана од денешните обштествени трендови, политички принципи, норми и така натаму, самата таа теорија може всушност да ги понижи <laughs> жените. Да ги направи по-глупави, божем, или по-зборлести, обично, <laughs> и така натаму. Со еден збор по-неразумни. Напротив, ние знаеме дека, ако читаме други библиски текстови, дека ова нема никаква врска, може да значи многу што, нема да зборуваме за тоа што се значи сега, меѓутоа нема никаква врска со учеството на жените во богослужението. Од каде го знаеме тоа? Ја споменавте Ана. Дали Ана молчала во Божиот храм? Среде Ерусалим. Не. Дали Ана имала право да биде гласна дури и сред храмот во Иерусалим, само затоа што била пророчица? Еве, некој ќе рече, да, Илена Вајат зборувала, одржала голем број проповеди, да не читаме еден куп такви примери од незиниот живот, но дали затоа што само била пророчица? Значи, ако сакаме да ги толкуваме Павловите зборови, најдобро е да почнеме од, од самата Библија. До ден денес знаеме дека дури и во традиционалните христијански цркви, каде што е запазен некаков поредок од минати векови и времења, ниту мажите, ниту жените не се нон-стоп тивки и безгласни за време на богослужението. Има ситуации кога сите заедно се молат, кога сите заедно воскликнуваат, кога сите заедно пеат, и тоа го прават и мажи и жени. Всушност, жени малку почесто, бедеќи обично жени бираат да пеат во, во тие литургиски хорови. Значи, Павловото правило, што и да значи, не значи исклучување на жените од богослужението како стоиме ние денес. Ние знаеме дека скоро секоја сабота, скоро велам, затоа што може би постои некоја сабота кога има многу малку верници, па само еден човек го води целото богослужение. Од почеток до крај. Но, секоја сабота, без исклучок, барам јас што паметам, а вие постарите кажете за постари времења, немало сабота, каде што на катедра биле само мажи. Вие се секјавате ли на таков случај? Имало ли богослужение, каде што од почеток до крај, ниту една жена не учествува во него? И јас, колко што знам, немало. <laughs> Токму така. Интересно е дали знаете дека во македонската мисија постоеше скоро изменативе години пракса, некоја сабота од годината, по можност да е што е можно подалеку од, од денешниот датум. <laughs> Но, постои пракса некоја сабота во годината да биде таква сабота каде што целото богослужение го водат и учествуваат во него на катедра служат само жени. Постои таква пракса. Јас не се сомневам во мотивите на оние што ја воведува таа пракса. Ако така би требало од некоја причина, зашто не почесто, зашто, зашто само еднаш <laughs> во годината. Повторно она масонско. <laughs> Верувам дека причините се благородни, не сакам да им припишам некои други мотиви. тоа е малку чудно. Јас не секам да е постојало една сабота кога на катедра биле само мажи, па сега во некоја специјална прилика да имаме сабота, каде што на катедра ке бидат само жени. да поставиме прашањето дали во Библијата или во духот на пророќството имаме примери кои што потврдуваат дека жените може да бидат многу гласни во црква, например, да служат и од катедра, без да бидат пророчици, без да бидат посебно надарени од духот на пророчството. Споменав дека немало пример на богослужение каде што сите молчат, низ историјата на црквата. Но да прочитаме некои текстови од Елена Вајд. Во списанијето преглед и гласник од 9. мај 1899 година, значи при крајот на 19. век, обракајќи се на една сестра, која што самата таа не била пророк, значи, сестра Вајти вели, поучувај го ова, сестра моја, имаш многу начини на кои што можеш тоа да го направиш. Ако треба, говори им и на мноштвото, каде што ќе имаш прилика. Употребија секоја можна прилика да го спроведеш своето влијание. Може би ова мноштво нема да биде многу јасно на што се мисли, на што се однесува. Може би некој ќе рече, не се мисли за во црква. Мегутоа постојат и други цитати. Во едно неизино писмо под број 169 од 1900 година се сестравајте им се обраке на две други сестри и за нив вели дека тие работат едно дело кое што е многу корисно И во некои ситуации, во некои богослуженија, каде што проповедниците се отсутни, едната од овие две сестри ја зема Библијата и, и се обраќа од катедра на целата црква. Се разбира, значи, можеме заредиме сега еден куп други примери, не е тоа целта, за да видиме дека Господ никогаш немал ништо против, значи не е тоа нешто ново од сега натаму, туку никогаш низ историјата немал против жените подеднакво да учествуваат со мажите во богослужението. А сосема е друго прашањето за свештенство и ракоположување. А како стоиме со исламот, например, споредба? Јас, колку што знам, жените не одат во джамија. Исламот е само за мажите. <laughs> Значи, жените се само за дома. Или одат? Денеска одат? Од секојаш било така или тоа некоја новотарија? <laughs> А не се во иста сала? Како решат ти Не знам дали тоа потекнува од јудеизмот во некои филмови, така да ги прават жените позади решетки. Нека посебна просторија. Интересно во секој случај. Оно што најмногу треба да го имаме на ум, кога се соочуваме со било каков библиски текст, бидеќи еве немаме многу време да продолжиме на оваа тема, е она што се наоѓа запишено во прв, повторно прва Коринтијаните, но овој пат десетата глава, 11 стих. Прво послание до Коринтијаните, десетата глава, 11 стих. Апостол Павле вели, сето тоа ним им се случуваше да служат како пример, а беше запишено нам за опомена, до кој стигна крајот на вековите. Значи, се што е запишено во Библијата, запишено е со која цел? Да ни служи нам во денешно време, во последните времења, како пример. Значи, во Библијата не постојат излишни стихови, не постојат излишни начела. Ако нешто било запишено, како например Павловите зборови, вашите жени да молчат под црквите. Или неговите зборови каде што не и дозволува на жена таму во пасторалните посланија, во прва Тимотеја, втора глава 11 и 12 стих. Да има власт над мажите и така натаму, и така натаму. Еден, може да се најдат повеќе такви места, се запишани за наша полука. Не се излишни стихови кои што важале само за некои минати генерации и само за некои минати времења. Наша задача е да ја откриеме таа полука, што сака Господ да ни каже со тоа. Би сакал на крај да завршам со еден друг пример кој што нема врска ни со мажите ни со жените пример на некое господово начало во Библијата, кое што важело само за одредено време, значи имало привремена важност, а сепак е запишено во Библијата. Па се поставува прашањето зашто е запишено. Зашто имаме ли ние корист ако го читаме сето тоа? Имаме ли ние корист ако ги читаме сите тие Мојсееви текстови, значи, во Мојсеевите книги, сите тие закони правила и наредби кои што, кои што имале ограничено привремено трајање. Има. Штом се запишани, има зошто е корисно да ги проучуваме. Не, не сме ние обврзани да го оправиме тоа денес, меѓутоа што ме е запишено во Библијата, има зошто е запишено. Да сметал Господ дека е нешто абсолютно непотребно и неважно за нас, немаше да биде ни запишено. Например, ние не знаеме што пишува во посланието на апостол Павле до лаодикејците, или не знаеме што пишува во книгата на пророкот Натан, тоа се книги што се спомнуваат во Библијата, но кои што не се во Библијата. Веројатно нешто што за нас не било многу-многу важно. Без да губаме повеќе време, Господ во излез, втора книга Моисеева, 35 глава, 3 стих, едноставно вели да не палите никаков оган во вашите домови во саботниот ден. Дали вие го почитувате ова? Не палете никаков оган во вашите домови во саботниот ден. А така. <laughs> Дали треба да измрзнете во сабота, затоа што во законот постои вакво нешто? Да прочитаме што вели во... Се секјавате и на оној друг случај во Броеви 15 глава, каде што еден човек што бил погубен под законот, затоа што ја престапил, ја прекршил, ја сгазил саботата, што конкретно направил за да, го, за да ја прекрши саботната заповед? Затоа што собирал дрва, значи мислел и да ги пали. Во книгата Патриарси и пролот 410 страница, Елена Вајд вели, за време на патувањето на израелците низ пустината, по пустината, палењето оган во седмиот ден било стрикно забрането но оваа забрана не требало да продолжи да важи и за хананската земја, откако ќе се населат таму, каде што климатските услови и воопшто временските можеле, значи, парењето оган да го направат потреба и во саботен ден. Но, за време на патувањето по пустината, огнот никогаш не бил користен за греење. Зашто бил користен? За готвење. Че тука гледаме, сега ако се факеме легалистички, може да речеме, пишува не пали оган во саботен ден и до ден денес евреите не смеат свеќе да запалат во саботен. Ако се факеме за словото на законот, ние можеме да дојдеме до еден куп абсурдни заклучаци што треба да правиме или да не, да, да не правиме денес. Меѓутоа, господовите начала се дадени за да ја разбереме нивната суштина, нивната духовна важност. Зошто едно вакво начало кое што не важи за нас денес, дури не за старите израелци, откако се населиле во Хананската земја, според зборовите на патриарси и пророци, 410 страни. Зошто сепак е запишено во Библијата вакво нешто? Каква порака ни дава тоа нам денес? Од каква корист ни е ова начало нам денес? Ова начало е запишено во Библијата за да разбереме дека ние му служиме на еден таков Господ, кој што од нас бара само разумна служба. Таков Господ кој што ни дава разумни начала. И секое начало кое што постои во Библијата е разумно начало, ако е дадено од Господа. Ако е дадено од луѓе, може да биде неразумно. Например, царот може да има и жена и конкубини, колку што сака. Или да има харем. И ако прашаме дали само турците така правеле, не, така правеле и Давид и Соломон. Но, на кого се угледале Давид и Соломон? На кого се угледал Израел кога побарал да има цар? На незнабожците се угледал. Значи, тоа не е Господов закон. Тоа не е господово начало, иеко Господ го дозволил, тогаш кога народот сакал да тера по свое и да се угледа на незнабожците. Ние му служиме на Господ, на таков Господ и повикани сме всушност да му служиме на таков Господ кој што од нас бара само разумни, разумна послушност, кој што ни дава разумни закони, разумни начала во кој што нема ни фанатизам, ни некоја бесмисленост, ни абсурд, току кој што се за наше добро. И ако ги исполнуваме и почитуваме неговите начала, што тие служат за чест и на мажите и на жените. Ако ги прекашуваме господовите начала и принципи, особено тие што се однесуваат за редот на евангелската и црковната служба, тогаш тие служат за срам и на мажите и на жените, се Нека му е фала и слава вечно. Амин.